บุ๊กทูสิบเก้า d e z e ในห้องครัวในครัว คุณมีห้องครัวใหม่ ใช่ไหมคะ tens uma cozinha nova วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Onde é que queres cozinhar hoje? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Vou cortar as cebolas? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Vou descascar as batatas? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Vou lavar a alface? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Onde é que estão os copos? จานชามอยู่ที่ไหน Onde é que está a louça? ช้อนซ้อมและมีดอยู่ที่ไหน Onde é que estão os talheres? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Tens um abre-latas? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Tens um abridor de garrafas? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Tens um saca-rolhas? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Cozinhas a sopa nesta panela? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Fritas o peixe nesta frigideira? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Grelhas os legumes neste grelhador? ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Eu ponho a mesa. นี่คือมีดซ่อมและช้อน Aqui estão as facas, os garfos e as colheres. นี่คือแก้วน้ำ จานและกระดาษเช็ดปาก Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos.